Irlanda eredua. Hau da bertsio bat, Irlandar kantu baten eh, bertsioa. Danny Boy, eta Danny Boy um, letrak eh, hitzak egin ditu uh, eh, euskaratuta gaiastegi, izan da lexuri gaiastegiren osaba batek, egin du uste dut. Eh? Gaiastegi familia bizi izan zen Irlandan urte asko uh, eh, errefusiatuak ziren, eskola errefusiatuak ziren eh, urte askotan. Gero itzuli ziren eh, Bizkai aldera. Eta ja, hortaz, eta Jose Iroatek eh, eman zidan partitura bat eh, izan zen eh, abes batza moldakuntza bat egin egin eta Jose Iroatek eman pasatu zidan eta nik nire estudio txikian grabatu nuen hori. Jarra egari Yeah. Hor zimende menperatu ta izanaren Ez zara inoaz makurko edo mirilu Ioferala nisaira zara sineste zain lortuko du ilan hau askatzea.